Përshëndetjet e Allahut tebareke ve te ala dhe mëshira e tij qoftë mbi më të mirin dhe zotëriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhel-le ue ala, me ndenj disa çaste me pengesat nga e vërteta. Pengesat nga e vërteta se çka e pengon njeriun nga njohja e të vërtetës dhe vepra me të vërtetën. Përmendëm se Ibni Hazmi ka përkufizue se pengesat më të mëdha të të vërtetës janë inati dhe epshi. Këto janë në mënyrë të përgjithshme, ajo çka është e ngulitur tek njeriu është epshi dhe inati. Mirëpo dijetarët i kanë sqarue pak n'mënyrë ma t'detajizume që me njofë ma mirë çka mundet me t'dalë pengesë tyje fillimisht çka mundet me t'dalë pengesë mes tyje dhe të vërtetës dhe e kupton se tjerët çka janë pengu prej të vërtetës është njëra prej këtyre të cilat i kanë përmend dijetarët. E pesta prej pengesave Çka kanë përmend dijetarët se njerëzit nuk e pasojnë të vërtetën për shkak të kësaj pengesës është el khaufu, friga. Friga është njana prej sendeve çka njerëzit nuk e pasojnë të vërtetën. Dhe Allahu xhel-le ue ala e ka përmend këtë çështje se friga i ban njerëzit edhe nëse e njohin të vërtetën, nga se na e përmendëm pengesën e parë dhe ajo ishte xhehli, mos njohja e të vërtetës. Dhe nuk i ka besu Musës vetëm se një grup i vogël në atë kohë prej popullit të tij ala khaufin min firaun. Dhe pengesa çka kon se janë friksu prej firaunit. Ala khaufin min firaun. Ju kanë friksu firaunit. Ua meleihim dhe ushtrisë së tina. Pra, çka i ka pengu me, pa, me pasue Benu Israilët, Musan alejhi selam, ala khaufin min firaune ue meleihim, firaunit, tiranit, dhe kujna, dhe ushtrisë së tina, dhe grupës së tina. Pra, po mujka me dalë pengesë ndonjëherë, ata kanë dash me besu, ata kanë dash me shku pas Musës, ama kanë thonë, firauni, është problem. Se ky na ban probleme, dhe mundet me na vra, dhe mundet me na burgos, Dhe mundet kështu me radhë me na ba prej këqijave, Allahu ka thonë, nuk e kanë pasu vetëm se një grup i vogël, nga friga e firaunit, en jeftinehum, pse? Mos t'ju bon ndonji fitne firauni. Cila fitnja? Këto janë fitne çka njerëzit ju friksohen, vrasja, burgosja, pengesa nga dunjaja, e kështu me radhë, ue inne firaune le alin fil erd, Allahu xhel-le ue ala e ka vërtetu ata, mirëpo s'ka qenë arsyje, E ka thënë Allah, e vërtet Firauni u bo kryelartë shumë i madh në tokë. Le alin fil ard. U bo shumë kryemadh në tokë. Wa innehu lemin el musrifin dhe vërtet Firauni ka kalu kufijtë. Pra Firauni ka kalu kufijtë. Dhe ka qenë kryelartë. Dhe ka qenë tiran. Dhe i prisht. Mirëpo i ka pengue të tjerët. E ndonjëherë, na duhet me pas parasysh edhe këtë pengesë. Pse shumica e turmeve të njerëzve nuk e pasojnë të vërtetën? Nëja edhe këtë pengesën. Nuk është se ardhë xhehli, ajo është. Nuk është ajo tjetra se të cilën e përmendëm, se nuk e dim ka është e vërteta, se e vërteta është e mjegullume. Dhe përmendëm se kjo është akuzë indirekte për Allahun Xhelle ue ala, se nuk e ka qartësu të vërtetën. E si ka mundësi Allahu Xhelle ue ala me na thirr diçka me pasue, dhe ajo mos me kon e qartë, hasha, larg asajna është Allahu Xhelle ue ala, Ai e ka bo të qartë të vërtetën. Mirëpo është kjo pengesa tjetër. Andaj, ti e gjen në Kur'an, kur Allahu Xhelle ue ala ka tregue se në pallatin e Firaunit ka pas një besimtar, ama e ka mshef imanin. Pse e ka mshef imanin? Se janë tut prej Firaunit. Ka thënë Allahu Xhelle ue ala, wa kale rajulun mu'minun, dhe tha një njeri nga besimtar mu'min ishte besimtar min ali firaun nga nga familja e firaunit paska pas nga familja e firaunit besimtar ama e ka mshef besimin e tij yaktumu imana e ka mshef besimin imanin e ka mshef e taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah kur ka vendos firauni me vra dhe ka shlu njerëz për me vra Musën, ky a kon mrena, në pallat, dhe a kon besimtar, po a friksu me e shfaq besimin, ka thonë, i ka thonë Firaunit, e taqtuluna rajulan, an yaqula rabbi Allah, ja ka thonë në formë, nuk i ka tregu se unë jam besimtar, po ka thonë, a pe vrani një njeri veç se thotë, Zoti jem Allah, ja, pse me vra ni njeri veç se po thotë, Zoti jem është Allah, wa kad xhaekum bil bejjinati min rabbikum, dhe ja u ka pru juve argumentet e qarta prej Zotit juve, Ja u ka pru argumente të qarta. Wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibu. Ka thonë nëse a rrenacak për veti e ka rrenën. Nëse a tu rrejt e ka për veti rrenën. Çka ju bën dam juve rrena e atina? Wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idkum. E mu kon e vërtetë çka tash pe thot, ka me ju godit ajo çka po kërcënoni. Edhe kjo është një dobi tjetër. Për ata të cilët dyshojnë në të vërtetën. E vërteta nuk ka ka qështu që pas ka thonë Allahu Xhelle ue ala. Ua in jekun, e nëse është, ata të cilët s'besojnë. Kjo është për ata të cilët nuk besojnë. Si Firauni dhe ateistat. E nëse është e vërtet. Nëse është, ngase te ateistat, supozimi, është prej sendeve të cilat ndihmon në Arritjen e të vërtetës, e nëse është krejt dënimet kanë me të godit. Çka janë premtue? Andaj ka thonë, nëse rren, për vetje ka rrenë, lejeni. Ama nëse është e vërtet, ça bani ju mësani? Inna Allahe la jehdi men hua musrifun kedhab. Dhe ju ka thonë, ama Allahu xhele ue ala nuk e udhëzon ata që është rrenacak, dhe zullumqar i cili ka kalu kufit. Me rëndësi, Allahu xhele ue ala e pas ka përmend se në pallatin e Firaunit nga familja e tina, ngase edhe shoqja bashkëshortja e tij, ka qenë prej besimtareve dhe e ka mshef besimin dhe një njeri nga ai, e ka mshef besimin. Pse? Min khauf. Iu ka friksue Firaunit. dhe nuk kishin me veti vetëm se 3-4 njerëz. Ka pejgamberë ditën e gjykimit, nuk kanë me veti vetëm se 3-4 njerëz. Apo 5-6 njerëz me veti, pasues. Krejt populli i tij e kanë përgënjeshtru. Ven-nebiju lejse meahu ahad. Ka edhe pejgamber çka s'e ka pasu kurkush. Hiç aspak. Pejgamber i dërguar tek populli i tij dhe i gjithë populli i tij, pej t'parit deri te i fundit, masë, turmë e madhe e dendur krejt kuffar. Dhe ai pejgamberi e ka kry misionin e tij. Hatta rufia li sawadun adhim, derisa m'u paraqit mua një grup e madhe, zi. Një grup e madhe e zezë me mija e milionë njerëz. Kultu, ma hadha, thashë, kush janë këta? Ummeti hadhihi, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve selem, i thashë, qeky ummeti jem? Bel hadha Musa ve kaumuh, ata më thanë, jo, ky është Musa dhe populli i tij. Pra, pas pejgamberit sallallahu alejhi ve selem, i cili e ka numrin ma të madh të pasuesve, kush është i dyti pejgamber? Musa alejhi selam. Mirëpo Musa, para se me e përmbysë Allahu Firaunin, njerëz të caktum kanë besu fshehtas. Edhe një grup e vogël me Musën. Pse? Ala khaufin min Firaun, nga friga prej Firaunit. Andaj ndonjëherë bahet pengesa e madhe friga. Frika prej tiranëve, prej zullumqarëve, prej shteteve të fuqishme, të cilat i friksojnë njerëzit dhe firaunizmi vazhdon deri ditën e gjykimit. Firaunizmi dhe pengimi i njerëzve nga pranimi i të vërtetës, ka me vazhdu deri ditën e gjykimit. Ndërsa besimtari duhet me u çliru pej kësajna. Me e ditë se Allahu xhele ue ala asht, El Kawiju El Metin, Allahu xhele ue ala ka thonë, ai është i fuqishmi, i pathyeshmi, krejt thehen. Krejt kanë mundësi. Ama Allahu nuk thehet. El Metin. El Metin as çka s'thehet. S'ka mundësi dikush me e prek Allahu xhelle, xhelle wa ala. E njeriu duhet m'u lidh me Allahu xhelle wa ala dhe mos me pas frikë kërkujna, nga se mundet frika mu ba, pengesë nga e vërteta dhe na shpeshherë kemi ndëgjue fjalë nga ata që të, të cilat kontaktojmë na shpesh se po, po, qështu është mirëpo. Kjo mirëpo e tregon se e prish këtë para kësaj po po. Mas mirëpo-jës prishet para kësaj çka u thanë po. Andaj friga është bo sebeb i pranimit të hakut. Gjithashtu Hirakli. Hirakli mbreti i romakëve, i bizantëve. O ju paria e romakëve, hal lakum fil falah wal rushd wa an yathbuta mulkukum fatuba'iu hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ça ju ka thonë, o ju romak. Çka thoni ta pasojna qiket udhëzimin çka na ka ardh, edhe qiket shpëtimin çka na ka ardh edhe t'ju mbese juve mbretëria nëse e pasoni këtë udhëzim Po kur e pa se nëse ki mbet vet, ato p'i ikin krejt. Ki e provoj nëse vijnë me mu këto të mdhojt, ato tjerët nuk nuk llogariten se këto janë të cilat mirren në pytje tek populli. Tha, qat fjalën çka ju thashë parëzit, Qat fjalën çka ju thashë parëzit, akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. E kshira sa jeni të kap fort për fenë e juve. E ka kthy kontra. Ju, i provova sa e doni fenë e juve, të cilën kanë qenë ata në atë fe. Pra e ka kuptu të vërtetën, mirëpo mulki, mbretëria dhe friga prej atyre mos ta rrxojnë e ka lon të vërtetën. Andaj Buhariu e ka e ka prue këtë për me tregue se pengesa nga njerëzit, pengesë, barrierë e madhe mes njerëzve dhe të vërtetës bohet friga. Frikësohen njerëzit me pasue të të vërtetën. Thotë Ibn Qayimi, fa inna Hirakla araf al-haq. Thotë Hirakli, Ibn Qayim thotë, e kuptoi hakin. për dunjan e tij, për veten e tina dhe nuk e pason të vërtetën dhe Allahu xhalla wa ala e ka përmend zalika bi annahum ustahabul hayat ad-dunya ala al-akhirah. Dhe njerëzit nuk kanë ba kufër pos se i kanë dhonë përparësi dunjajës para ahiretit. Istahabul hayat ad-dunya ala al-akhirah. Mirëpo a Allahu e ka llogarit këtë arsye? Ja. Jo. A mund me thonë dikush, po qysh Allahu xhele ve ala nuk e ka marrë parasysh dashurinë ndaj dunjajës dhe frikën nga për vetveten e vet dhe ruajtja e, e vetvetes si pengesë, si arsye, edhe pse dikush e do hakin, nuk e ka llogarit Allahu xhele ve ala këtë arsye, andaj njeriu duhet m'u rujt shumë, duhet m'u rujt shumë se mos t'i dalin këto pengesa dhe le ta ketë një bagazh dhe një fuqi për m'i kalu këta dhe me pasue fenë e Allahut xhele, xhele Thot Ibn Qayyimi, vazhdim, fa inna al-maqsud al-wusul ila as-sawab, thot qëllimi absolut është me arrit deri te e vërteta, fa idha dhahara, e kur të të bëhet e qartë e vërteta, vudia ma adahu tahte el-arxhul, kur del e qartë e vërteta, krejt tjerat thot, shtini nën kamën tane, shkeli me kamë. Edhe Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, thot e kum fut xhahiletin nën kamët e mija. Xhahiletin dhe fanatizmin e xhahiletit e kum fut nën kamt e mia. S'ka më m'u krenu me farefis, s'ka m'u krenue me me kabile, s'ka m'u krenue me grupa, ka thonë kjo këtë me xhahiletit dhe kjo është nën kamt e mia. Sallallahu aleyhi sallam, e thot Ibn Qayyimi, kur ta mrrish të vërtetën, dhe kur ta kuptosh të vërtetën, tjetrën shkele me kam. Kushdo që, që t'jetë? Në hekurin ka fuqi të ashpër. Dijetarët e kanë përmendur Ibn Taymija, njerëzit i tutën hekurit. Hekurit i tutën. Andaj shikoji njerëzit dhe turmet e njerëzve, kujna i friksohen hekurit. E kanë kuptuar të vërtetën, mirëpo hekuri i bën problem. E ka për qëllim këtu goditjen me Ta, thot Ibn Qayyimi Allahu e mëshiroft, wa la sebila ila rukubi hadhe dhahr, illa bi emrejn. E s'ka mundësi dikush me pasue të vërtetën, vetëm nëse i ka dy cilësi. Dhe i pason dy çështje, ehaduhuma, e para prej tyre, en la jesbu fil haqi ila laumeti laim, mos me ja vendu dhe mos me ça kokën me qortusin i cili qorton. Kur dosh me pasu të vërtetën, nëse ja vnon veshin qortusve, ki me deviju. Leji qortust. Allahu xhele ve ala ka thonë, wa la jekhafune laumete laim. Dhe të dërguarit e mi dhe pasusit e të vërtetës, nuk ja vnojnë mendën dhe nuk çajnë kokë për qortimin e qortusve. Kjo është e para. Kjo është e para. Wa thani, e dyta, Kthen të mas. Në kjo është shahid mushahed. Kjo është pa me sy dhe është shijue në, në realitet. Ata të cilët nuk e flasin të vërtetën, pse nuk e flasin? Se i vinë kritika t'ashpra, se qortohet prej njerëzve të cilët kanë autoritet, edhe nuk e flet të vërtetën, ose e dyta khafet en-nefs, friksohet nefsi, wa teakharat, wa ahxhemet, wa akhledet ilel ard. dhe i non frenat në gojën e vet, i non frenat, nuk e flet të vërtetën, nuk ec përpara me të vërtetën, u akhladat ila al ard dhe ngjitet në tokë edhe nuk i intereson. Dy çështje, thotë Ibn Kajimi. La sabila ila usuli, s'ka mundësi me pasu të vërtetën pos me këto dy sende. Mos me t'interesu çka flitet për tyje, nëse je n'të vërtetën, dhe me nënçmu vetveten tane dhe ta dish se për hir të Allahu xhelle ue ala shpirti jot s'ka vlerë Innallahe shtera minel mu'minine enfusehum bi enne lehumul xhenne kjo është e dyta Allahu xhelle ue ala i ka ble shpirtet e besimtarëve për çka bi enne lehumul xhenne dhe kompenzim çka kanë xhennetin E xhenneti nuk blehet me pak. Po duhet me dhon krejt. E kjo patjetër është me pasu Allahu xhelle ue ala me mos kokëçarje për qortuesit dhe mos me pas çmim vetvetja jote në krahasim me të vërtetën. Pra e para, kjo që e përmendëm sonte, e është e pesta me radhë prej pengesave, friga. Pra friga i pengon njerëzit nga e vërteta dhe do të përmendim në vazhdim prej pengesave çka mundet me qenë prej sendeve çka njerëzit dojnë me i rujt ato dhe e lojnë të vërtetën nuk e pasojnë. E gjashta, hubbul xhahi ve rriase, dashuria ndaj autoritetit dhe udhëheqësisë. Kjo është smundje e t'vjetërve edhe e të sotshmëve. Prej te biri Ademit, prej te Kabili, E deri te në ditën e gjykimit kjo ka me ekzistu. Hubbul xhah, dashuria për autoritet. Njerëzit kur e definojnë epshin, e definojnë me definim i cili s'ka të bajë me definicionin e vërtetës aspak. Dhe kjo ndodh edhe te t'udhëzumt, dhe ata të cilët e pasojnë të vërtetën, ngase nuk janë të thellum në kuptimet e Kur'anit dhe kuptimet e Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë kur e përkufizojnë dhe kur e definojnë epshin edhe tjerët edhe ata të cilët janë në islam nuk ia japin hakin definicionit pse se epshin qysh e definojnë themra muzikë alkohol shfrenim zbavitje kjo është pjesë e epshit s'është krejt epshi kjo nuk është krejt epshi madje ka thonë ky epsh është ma i qartë krejt e dinë Me i shku ti një jobesimtarit me i thonë, a është e mirë me ba zi zina dikush dhe amoralitet me dikan prej familjes tande, kish m'u neverit dhe kish m'u nervozu dhe kish m'u idhnu, pse? Epsh i qartë, s'do me e prek aty, kjo e qartë. Dhe çdo mëkatar e di se është tu bo mëkat. E kjo nuk është ajo epshi, ka epsh ma të rrezikshëm. Cili është ai epsh? Hubbul xhah, dashuria për me pas autoritet. A kjo nuk shifet. E ka mundësi njeri kurr nuk e shpreh me gjuhën e tina këta. A ka mundësi edhe flet kundër auto, kundër dashurisë për autoritet. Mirëpo veprat e tina, jeta e tin fush argumenton sa është kërkus i autoritetit, e sidomos argumentohet se ai e don autoritetin dhe udhëheqësien kur ta laje hakin thot ata e kënaqin fjalë të cilat e madhërojnë ata wa in kanat batila edhe nëse janë batil ai çka i lip autoritetin me shku ti me lavdru ai kënaqet edhe nëse je tu rrejt për ta parasyve dhe e kena provu vallahi e kena provu njerëz të cilat janë lavdru parasyve me diçka çka e di ai çka a tu ndëgju edhe e di ai çka a tu fol se nuk është e vërteta qashtu dhe është kënaq vetëm t'i rritet autoriteti A besimtari nuk është ashtu. Besimtari e pranon idhësien e fjalës e cila e vërtet. Ani pse a idhët. Pranoje, se akibetuhu l husna, se përfundimin qajo idhësi e ka të amël. A përfundimin e ka të amël. Thot, Ibn Kajimi, Allahu e mëshirof, ue ejju dinin, E ka mshel gojën. I sheh këto sende, prej katastrofave çka bahet, dhe ai e mshel gojën. A kjo nuk do me rujt autoritetin ai? Do me rujt autoritetin e vetë. Se sikur të fliste, dhe sikur të qortonte, dhe sikur të thojte kjo a batil, kjo po shkelet ligji Allahut xhele ve ala, po shkelet kufini Allahut xhele ve ala, Se heshtja e atij i cili duhet me fol, është e barabart me ai çka ka fol, batilin. Andaj i kanë thon imam Ahmedit. A ban me i thonë bidatxhije, se e, ti je tu bo bidat. Ka thonë, po nashta m'idhnohet. Ka thonë, unë s'i tham, ti s'i thu, kur e merr vesh ai? Unë s'i tham, ti nuk i thu, kur e merr vesh ai se është batil? E kur e merr vesh injoranti, se kjo janë batil? Kur? se heshtja i ndal njerëzit me fol të vërtetën. Mirëpo thotë Ibn Kajimi. Ue lau nuzia fi ba'di ma fihi gadadetun alej. Mirëpo qiky person, i cili e di të vërtetën. Mirëpo e mshel gojën dhe i vnon gojës së tina patent, thot nëse i preket diçka prej autoritetit të tina, fi xhahihi, si të parën që ka përmend, në autoritetin e tina. O malihi, o pasurin e tina, bedhele, ue tebedhele, ue xhedde, uexhtehede, thot ja nis m'u lodh edhe me sakrifiku dhe me studiu edhe me bo hulumtime uestamele meratibel inkar dhe fillon me qortue se kjo nuk a kështu dhe kjo nuk a hak dhe fillon me përdor ajete dhe hadithe se ja kan prek autoritetin Nëse kur shkelen kufit e Allahut xhele ve ala, baridul kalb, zemrën e ftoft e ka. Ska problem, krejt te Allahu kanë m'u kthy. Krejt te Allahu kanë m'u kthy, por ti dush me thonë të vërtetën se edhe ti ki m'u kthy te Allahu xhele ve ala, ki m'u pyt për këta. A ne i kena ndëgju disa njerëz të cilat janë kompetent për me folë këta, kanë thonë krejt te Allahu kena m'u kthy. Le të bojnë njerëz çka dojnë. Janë sprovu këto njerëz që ju ka vdek zemra. Ka vdek zemra. Andaj ka thënë Ibn Qayimi thot wal mayyitu la tu'limuhu al jarahat. Dhe të vdekurin nuk i bëjnë probleme dhe nuk i shkaktojnë dhimbje plagët. Shkoni njerit që ka vdek dhe bani plagë. A nin, s'nin, kështu është zemra. Zemra kur të vdes, gjynahet, e kota, e pavërteta, batili, epshet, s'nin, nuk i, nuk i, nuk i ndjejnë fare. është i drogirat dhe është mpi ndërgjegja e tina. Allahu na ruajt. Andaj besimtari do të me kon shumë i kujdesshëm dhe shumë shqeqenë. Bel rane ala kulubihim ma kanu jeksibun Allahu Xhelle wa ala ka thonë i është mbulu zemrat e tyre dhe është vendos perde pse bima kanu jeksibun vetë e kanë punu ata vetë e kanë meritu atë pozit thot Abd Abdul Latif ibn Abdul Rahman nipi i Muhammed ibn Abdul Wahabit Allahu e mëshiroft thot kategoria e dytë të cilët pengohen nga e vërteta er ruesa ue ehlul emual Ue elifu dhe janë adaptu dhe janë familiarizu me ato sende, min shehavatil gaj prej epsheve të humnerave, felem ja'beu bidail haq, edhe nuk ja vnojnë veshin atij çka e fol të vërtetën, nuk i intereson fare. Ai çka u mësu me epshet dhe është familiarizu dhe është adaptu me atë at atmosferë të epsheve dhe autoritetit dhe famën s'di, aj e do e adhuron famën e vet, Mos i shitni ajetet e mia për një çmim të vogël. Thot se ma'na dhalike enne ulemaehum. Thot kjo për shkak se ajeti ka zbrit për shkak se ulemaehum ue ahbarahum adhurust e tyre dhe dijetarët e tyre. Dijetarët e tyre kanet lehum me'keletun ala agnijaihim kanë pasë rroga prej pasunikve të ati popullit. Se jehudët paraprakisht kanë përgëzu për një pejgamer të fundit që ka me ardhë. Dhe kur ka dalë pejgameri sallallahu alai sallam, njerëz kanë vrapu te jehudët, a është qiky qaj? Ato kanë thonë, jo, s'është qaj. Edhe pse Safia, e bija e Hujej ibn Ahtab, e kena përmend rastin, kur i kanë dëgju babën e vetë edhe mixhën e vet Ebu Jasirin, tu bo me vet, a ish qaj, qaj ish? Nërsa kur kanë dalë njerëzit me vetë, a është qaj pejgamer, s'është qaj, s'është ky. E sot njerëzit, wala hawla wala quwwata illa billah, jo altan, as i bjen n'dorë altan me prajkati e shet të vërtetën. Ata i kanë pas altant me deve i kanë bajt. Ama Allah i ka thënë themenen qalilen, mos e shitni për pak ajetet e mia. Mos e shitni për pak ajetet e mia. Pastaj ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija duke treguar se dashuria për autoritet e pengon njeriun nga e vërteta ka thënë Allahu e mëshiroft në Fatawa al-Kubra Wa Ebu Talib dhe Ebu Talibi mixha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Wa in kane alimen bi enne Muhammeden Rasulullah edhe pse e ka ditë se Muhammedi ka qenë i dërguari i Allahut Rasulullah Wa hua muhibbun le edhe e ka dasht Ra'an al-iqrara bima bihima zawalu dinihi alladhi yuhibbu, kur e ka pa se dëshmia me këtë dëshmi, la ilaha illa allah muhammedur rasulullah, e hedh poshtë fenë të cilën e don ai, rafat e ka refuzuar. Andaj dashuria momentet e vdekjes për me rujt autoritetin pas vdekjes e ka penguar Abu Talibin për me pranuar të vërtetën. Wa la haula wa la kuwata illa billah. Andaj shumë njerëz pengohen nga e vërteta për hir të mbrojtjes dhe ruajtjes të autoritetit të cilën e kanë ata apo famës të cilën e ka arrit deri dikun dhe don me rujt ata të cilën e ka arrit dhe pengohet nga e vërteta dhe pasimi i të vërtetës. E shtata prej pengesave është et-taklidu pasimi qorazi. Pasimi qorazi është prej pengesave të mëdha nga pasimi i të vërtetës. Pasimi qorazi. Andaj ka thon prej selefit la takun imatan. Mos u bën imma. I kan thon shka imma? Kan thon i shkon mas njeriut çfarëdo qoft që thot ai. për njeriun e mençëm, për njeriun i cili është ngarkuar me detyra nga ana Allahu xhalla wa ala, i cili në gjuhën arabe quhet el mukelleful aqil, ai i cili obligohet me obligime nga ana Allahu xhalla wa ala, i cili pranon mendja e tij me kuptu Kur'anin dhe penga, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ju rujt taklidit me ju rujt pasimit qorazi thotë Abu Muhammed ibn Hazmi Allahu e mëshiroft el muqallidu Dhe banorët e xhehenemit s'un kanë me ja duru erën. Paramendo banorët e xhehenemit s'un ja durojnë erën. Wa qila, dhe kanë me thonë, kush është ky person, s'un po ja durojna erën, erën e qelbt e paska, megjithëse edhe ato janë vetë qelbt, edhe ato janë nxim, edhe ato ju, ju del gjak dhe qelbë nga, nga trupat e tyre. Kanë me hangër prej sadid, Allah që ka thonë, sadid ka me ju ba. Duke u djek, ju del qelbi, Allahu jau jep me hangër ata, Allahu na rujt. Mirëpo ka me konë një njeri i cili, s'un kanë me ja duru erën banorët e zjarrit atijna. Kanë me thonë, kush është ai? Kanë me thonë, ai është i cili, e ka ditë të vërtetën dhe nuk e ka pasuar. Nuk e, edhe na ka mshef të vërtetën. Kanë me, ka me pas erën ma të ronë në banorët e zjarrit. Andaj, Pasimi qorrazi është prej pengeseve të mëdha të cilat i pengojnë njerëzit nga pasimi i të vërtetës. Thot Abdurrahman Es-Saadi, Allahu e mëshiroftë, "Fa inna man i'tada al-jarya ala aqwalin" Thot kush është mësue me shku pas fjalë të njerëzve, pas fjalë të hoxhallarëve, la yubali dalla alaiha dalilun sahih au daif. Nuk e çan kokën se ai çka a tu fol. A tu fol me argumente. Sahih, dalla alayhi dalilun sahih, a tu fol me argument të qartë, të premë, au dhaif, apo dhaif. S'i mirret argumenti. Au lam yadul, apo s'ka far argument ai. Nuk intereson la ju bali. Se a mësu me shku përmas atij, jahmudu dhihne. dhe nuk don me u ngrit me argumente dhe studimin e çështjeve me fakte dhe baza të shëndosha. S'i intereson. E ka marr një rrugë dhe ec përpara. Thot Ibn Kajimi, ue lejse inde ektherin nasi siua rusumin telakkauha an kaumin. Thotë tek shumica e njerëzve nuk gjen veçse simbole, i pasojnë disa njerëz të cilët i kanë vendos ato simbole, muadhamina indahum, janë të vlerësuar dhe të respektuar ata njerëz, thumme li ihsani dhannihim bihim, pastaj për mendimin që e kanë të mirë për ata njerëz, Qysh be ka mundësi ai me gabu, qysh be ka mundësi ai hoxhë me s'pas ditë, qysh be ai s'i ka lexu këto argumentet, qysh be ai s'i paska studiue, e ku ta di çka, dhe nuk i merr parasysh se mundet me i dalë atina shumë prej pengesave tjera, nuk është punë studimi dhe hulumtimi, qysh be qysh, edhe e pason ata. Thot Ibn Kajimi, wa kad wukifu inde akualihim, janë ndalë te fjalët e atyre dhe nuk lëvizin, wa lem jetexhawezuha dhe nuk dëshirojnë me i kalu, fa sarat hijaben lehum, wa ejju hijab. dhe janë pengue prej të vërtetës dhe çfarë pengimi. Çfarë pengimi i madh është me u pengu kështu prej të vërtetës. Andaj, njeriu duhet me u rujt shumë ngase ka mundësi bohet dhe e pason dikan qorrazi, ndërsa ai nuk ka argumente dhe nuk i shpaloset kjo, vetëmse ditën e gjykimit ku ka thonë Allahu Xhelle we ala, jeume tubles seraair, ditën kur dalin n'shesh sekretet. Mirëpo pasuesi qorrazi nuk sheh. Allahu xhelle we ala ka thonë n'ajet tjetër. Wa minhum ummijjune la ja'lemunel kitab. In hum illa jedhunnun. Allahu xhelle ka thonë dhe prej njerëzve ka analfabeta. Analfabeta, surja Bekara. Çka din ata? In hum illa jedhunnun. Këto çështjet i kanë me supozime. Supozim. Nashta e vërtet. A, e vërteta është xhazime. E preme. S'ka është, s'është, është. Sikur nata Sikur dita në mesditë, sikur diellin çka e sheh, a diell a s'a, nashta është ajo. Kështu është e vërteta. A kena me dalë para Allahu xhele ve ala, a s'kena me dalë. Një dyshim me ti, ti ki me dalë para Allahu xhele ve ala, po ki me dalë kafir. Dyshimi. Ve dherhum, Allahu xhele ve ala ka thonë, leji ata, fi shekkin jel'abun, le të lujnë me dyshimet e tyre. Një dyshim, vjen kundërshtim me të vërtetën. Andaj vërteta është absolute. Absolute. Andaj taklidi e pengon njeriun. Pasimi qorrazi në luftën mes Muawijes dhe Alijes. Alija radhiyallahu an e ka çu birin e tij Hasanin dhe e ka çu Ammar ibn Yasirin tek Aisha. Dhe ata të cilët kanë dal me Aishën. Dhe i ka thon Ammari, atyre të cilët kanë shku ka Muawija. Dhe ju ka thon Ja ehlel Basra, ka thënë, o, ju njerëz të Basrës, që kanë shku me Muawijen, Wallahi innaha le zeuxhetu nebijikum sallallahu aleyhi sallam fit dunja wal akhira. Pse janë pengu? Shikoni Aisha, kush është Aisha? Mirëpo ka dalë nga ana te cila nuk ka qenë e duhur me dalë. Ka dash me dalë nga ana e Aliut radhijallahu anh. Para me nuk ju ka ardh sprova me Aishën edhe me Allahun. A kanë me shku mas Allahut, a mas Aishës. Sa do kanë thonë, Aisha ke nëna. E ku më dikush me pozita më të vogla? Ku më dikush me pozita më të vogla? Andaj besimtari duhet me konë shumë, shumë i kujdesshëm. Se mundet me i dalë autoriteti i dikujna i madhë dhe pengohet. Aisha ju ka dalë. Mirëpo Amari ka thonë, o ju njerëz, ne e dina se kjo pejg, gruja e Pejgamberit alejhi selam. Dhe respektojna. Dhe s'ka mundësi dikush me, me akuzue këta. Kjo në dunja dhe në ahiret gruja e tij. Ama largonu se Allah ju ka sprovu me këta. Mos i shkoni prapa. Andaj, këto janë prej shembujve të cilat, dijetarët i kanë prue për me argumentue se pasimi qorrazi është i rrezikshëm. Këtu du me ba një vërejtje. Kur thuhet pasimi qorrazi dhe largimi nga pasimi qorrazi, nuk e kam për qëllim mu pavarësu njeriu me mendjen e tina dhe mu ba hoxhë që pa u konë hoxhë. Ngase, ka thonë Shejhul Islam ibn Tejmije, ma amara Allahu bi emrin. Nuk urdhëron Allahu me një çështje. Illa i'tarada shejtanu bi emrejn. Vetëm se del shejtani me dy çështje. Allahu kur ta jep një urdhër, apo një ndalesë, shejtani del para asaj, me dy çështje. La ju bali bi ehadihima dhafir. Nuk i intereson shejtanit me cilën prej dyjave ka me të fitu. Imma bi tefritin, au ifrat. Ose me neglizhencë, ose me teprim. Andaj njerëzit shkatërrohen nga neglizhenca dhe nga teprimi. Kur thuhet mos me pasu qorrazi, nuk i, nuk është e kundërta mu bë hoxhë pa u kon Allahu xhelle ve ala ka vnu kushte edhe të pasimit të argumentit dhe nuk mundesh mu bë ngase da, devijon sikur ai pasi pasuesi qorrazi pse ki me pasu qorrazi shejtanin i cili të flet ty e kundërta me të kundërta andaj këtu duhet një vërejtje ka thonë Sanaani, njëri prej dijetarëve të mëdhej, "Wa farqu bayna taqlid al-alim" dhe dallimi mes janë mjete dhe ndërmjetësa mes pejgamberit dhe të dërguarve. A mund dikush me thonë, mu nuk më intereson për Buhariun çka ka thonë. Po ti mundesh me thonë. Po po ti pa Buhariun s'un e njef as çka ka thonë pejgamberi, sallallahu alai sallam. A mundesh me thonë, nuk më intereson çka ka thonë imam Ahmedi. Po kush t'i transmeton ty hadithet? A mundesh me thonë, nuk më intereson çfarë kuptimi ka pas Muslimi? Po ti nuk mundesh pa Muslimin me me kuptu fenë e Allahut xhelle ve ala. A mundesh me thonë nuk më intereson çka ka thonë Ibni Abasi? Po ti mundesh me thonë, po e devijon rrugën. Edhe pse Ibni Abasi nuk pasohet vetvetiu, po pasohet për ata çka Allahu xhelle ve ala i ka dhanë prej kuptimit dhe zbërthimit të, të argumenteve. Ka thonë Esh-Shatibiu. Dhe me këta e përfundojna duke e balancue mes pasimit qorrazi dhe Kush është mesatar në gjuhën arabe është mesatar në në sheriat. Wa man kana muntahiyan fi lughati al-arabiyya fa huwa muntahin fi sharia. E kush ka arrit shkallët më të larta në gjuhën arabe, ai e njeh sheriatin më së larti. Edhe kjo me këta balancohet, se patjetër është pasimi i teksteve të Allahut xhelle ve ala në arabisht. Edhe përkthimi me pajtimin e krejt dijetarëve nuk është Kuran. Sherif Ahmeti nuk është Kuran. Sherif Ahmeti në mendimin e atyre të cilët thojnë se nuk lejohet me lexu Kuranin pa abdes, në një, një grup i dijetarëve thonë nuk lejohet me lexu Kuranin pa abdes. Edhe ato që kanë thonë kështu, kanë thonë lejohet me lexu përkthimin, se ai nuk a Kuran. Dhe përkthimi nuk është sfidë për njerëzit. Allahu xhelle ve ala ka thonë, fe'tu bisuratin min mithlih, hajt bëne një sure. Si Kurani, me pajtimin e krejt dijetarëve s'e ka për qëllim përkthimin, pa po e ka në gjuhën arabe. Në gjuhën arabe s'un e ve kurkush një të ngjajshëm. Andaj, ajo injoranca në katror e cila është te njerëzit të cilat pasojnë qorrazi, ballafaqohet me një injorancë në kub të cilat pavarsohen dhe mendojnë se janë të dijshëm dhe pavarsohen nga ndërmjetësimi me dijetarë. Dijetarë janë të cilët Allahu xhelle ve ala i ka çu udhëzues Mirëpo, duhesh me pas vetëm një, një preventiv se nuk o pejgamber. Ka thonë Shejhul Islam Ibnu Tejmije, Allahu e mëshiroftë. Ve leu kane kelamul alim, kulluhu hak, le kane fi menziletin nebij. Me pas konë fjala e alimit kejt hak, ish kon si pejgamberi. Me pas konë hoxha, shka të thoje kejt hak, shka të thoje, kejt shka folë, kejt hak a? Po ai pejgamber asht. Veç Allahu xhelle ve ala ka thon la yantiqu anil hawa. Pejgamberi s'fol nga epshi. E dijetari mund me fol nga epshi. Ajo çka na mendojna për dijetarët e ehli sunetit është se ata nuk e folin gjithmonë të vërtetën, po e folin në shumicën e rasteve të vërtetën. E aty ku s'e kanë thon të vërtetën, Allahu xhelle ve ala na ka urdhnu me respektu dhe me thon lem yata'ammadul khata, nuk e kanë synue gabimin. Nuk e kanë synue gabimin. Andaj një shumicë e esharive, të cilët besojnë se Allahu xhelle ve ala nuk është mbi shtatë kat qiell, dhe nuk është mbi arshin e tij. Kjo është një shumicë dërrmuese. Mirëpo dijetarët janë pajtu dhe ka thonë Shejhul Islam, ata e dojnë Allahun xhelle ve ala, e dojnë Allahun xhelle ve ala dhe e dojnë pejgamberin sallallahu sallam, dhe kjo hak se e dojnë ata. Mirëpo kanë ra në gabime, duke u ndiku prej masës të madhe të dijetarëve, dhe kjo i banë m'u arsyetu te Allahu xhelle ve ala. I banë m'u arsyetu, edhe pse fjala në realitet është mohim i Allahut xhelle ve ala. Fjala në realitet. Ar-Rahmanu alel arshi stawa. Allahu xhelle ve ala qartë ka thonë, Allahu mbi arsh është ngrit. Ata kanë thonë, s'është ngrit. Po e ka marrë mbi pushtetin e tina. E kështu me radhë. Mirëpo dijetarët i kanë arsyetu. Pse? Lem jeteammedu. S'e kanë thonë qëllimisht. Andaj, besimtari nuk duhet me kalu as në ifrat, as tefrit. Ja ai i cili do m'i studiu çështjet, pa i pas mjetet, shkatërrohesh. Shkatërrohesh dhe kjo është injorancë kristale dhe me lejen e Allahut xhelle ve ala në ligjëratën e ardhshme është edhe një tjetër pengesë shumë e rrezikshme e ajo është el uxhbu. Cila është ajo? Vetëpëlqimi. Vetëpëlqimi me vetveten dhe thuajse kjo ma së shumti është prezent te njerëz të cilët janë të udhzum. Se njerëz, për, po, kur thamë për të udhzum, pretendojnë islam dhe pretendojnë pasim të vërtetës, këtu shejtani ka punë me këta dhe i shtin m'u vetëpëlqy, lusim Allahun xhelle ve ala, që t'na largojë gjitha pengesat të cilat munden me na dal mes neve dhe të vërtetës, lusim Allahun xhelle ve ala,